50 languages. 78 78คำคุณศัพท์หนึ่ง a d j e c t i v e s u ผู้หญิงชราหนึ่งคน una dona gran bella ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน Una dona grassa. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน Una dona curiosa. รถใหม่หนึ่งคัน Un cotxe nou. รถความเร็วสูงหนึ่งคัน Un cotxe ràpid. รถนั่งสบายหนึ่งคัน Un cotxe còmode. ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุด un vestit blau ชุดเรสสีแดงหนึ่งชุด un vestit vermell ชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุด un vestit verd กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ una bossa negra กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ una bolsa marrón กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ una bolsa blanca คนใจดีหลายคน gent simpática คนสุภาพหลายคน gent amable คนน่าสนใจ หลายคน Gent interessant เด็กน่ารัก Nens encantadors เด็กดื้อ Nens maleducats เด็กดี Nens ben educats